Wanda ya ɗauka nauyi shine Ismail Sani. Za ku iya kasancewa tare da mu a YouTube domin samun wasu littattafan. Sai hannun Hubairu mai ɗauke da takobi, sannan ya dubi sauran zaratan jaruman aljanun nan su dubu arba'in ya ce na umarce ku da ku afka mana gabaɗinku nan take aljanun nan suka kukan kura suka zare makamansu suka afka hudes da hubairu gaba ɗaya tamkar ƙudan zuma ya baibaye kogon da zai zubi a ciki hudes ya riƙe hannun hubairu mai takobi da kyau ya rika kai musu sara da suka da hannun cikin tsananin juriya jarumta bajinta da zafin nama duk inda ya kai sara sai ka ga sama da jarumai dubu sun faɗi ƙasa haka yawan za a tsakiyar su kamar wani shaidani ya hana su sakat ya kuntata su su kuma suka nace amma suka kasa ko da ƙwarzana ɗaya daga cikin su ana cikin wannan hali ne aka ga sararin sama ta kece da tsawa da walƙiya alhalin ba watan damuna ba ne. ƙasa ta kama girgiza tana darewa gaba ɗaya gidan sarauta ya kama rawa tamkar zai rugurgute ba zato ba tsammani sai ga wasu taurari masu wutsiya guda biyu sun bayyana a sararin samaniya bayyana suke da wuya komai tsaya cak tamkar babu abin da ya faru a baya nan take taurarin biyu suka rikide ɗaya zama aljani ɗayan kuma ya zama bil adama ko da jarumin hubairu ya arba da bil adama sai dubi sarki hudai sai ce ai wancan sarki lu'umani ne sarki hudai sai murmushi ya ce idan ku shi ne tabbas wanda ke tare da shi boka shamhari ne yau za a yi ta ta ƙare ko da me suka zo a shirye muke da su bokashan muru ya dubi sarki hudes da jama'arsa ya kyalkyale da dariya ya ce ya kai wannan sarki kai sani cewa ni ne shamhuru shahararre ni ne jarumi uban jarumai kuma ni ne matsatsibi uban matsaba tunan na datse da sanin takakka da karfin ka. na san duk irin nasarorin da ka samu a ka. sai da na shafe shekaru 666 ina shiri domin ka saboda kai ne na je na nemo wannan adda tsahun kai sani cewa ita wannan adda da ke hannuna ita ce makamin farko da aka yi kisan kai da shi a doron ƙasa tabbas duk wani abu mai rai in dai aka sare shi da ita ba zai ƙara daƙiƙa guda ba a raye na rantse da ƙarfin ta, yau na zo da cikakken shiri na sai na halaka ka da wannan adda shamhur ya dubi lu'manu ya huro iskar bakinsa ta shiga cikin hancin lu'manu take Lu'manu ya ji wani irin sabon karfi ya shige shi irin wanda bai taba ji ba kawai sai ya kururuwa mai firgitarwa Shamur ya bushe da dariya sannan ya ce ya kai Lu'manu kai sani cewa karfin ka ya linka na da sau dubu dan haka ga kanan ga mukin ka ubairu ba za ka bar nan ba sai ka kai shi kushewa ni kuma ka kyalin da Hudes da jama'a sa ni kadai na ishe su kafin sarki Hudes da jama'a sa su wani yunkuri tun Shamuru da lu'umanu sun sauka kasa sun afka musu Luman da Hubairu suka ware gefe guda suka fara musifaffen yaƙi. Shi ko Shamhuru ya fara gidduba jaruman sarki Hudes da adda tsafi tamkar mai daddasa albasa. Nan take suka rinka yin shahada ko da sarki Hudes ya ga yadda Shamhuru ke yin wannan mummunan barna sai ya tsalle sama ya tare shi suka fara mugun artabu. idan takobin sarki Hudes ta haɗu da adda-shamhuru sai ka ga walƙiya da tsawa na take cikin ƙanƙanin lokaci gaba ɗayan garin ya kama da wuta ƙasa kwatarin kai rinka girgiza tana darewa jama'a na rabta ciki kafin daƙiƙa goma gaba ɗayan birnin ya hau hautsine jama'a gari ko sai guje-guje da iface-iface suke maza da mata yara da manya kowa ka gani a firgice yake yana neman maɓoya amma babu sai da aka shafe kwana uku ana wannan rugun tsumin faɗa tsakanin jarumi hubairu da sarki lumana dai abin ya zama kare jini bire jini domin su ya samu raunuka a jikinsa lu'manu ya sari hubairu so shida a sassan jikinsa shi kuma ya sare shi so biyar yayin da lu'manu ya ga karfi da jarumta ba za su kwace shi ba sai kuma amfani da karfin tsafi shi ko hubairu yawanzu yana mai karanta addu'o'i yana tofa masa sai da ta cewa duk su biyun sun kokkona juna in ba dan malu'mana na bacewa ba da tuni hubairu ya halaka shi kamar yadda al'amarin ya kasance a kansu haka ya kasance a kansu shamburu da sarki hudes lokacin da shamburu ya fuskanci cewar in aka ƙara sa'a guda nan gaba ana wannan yaƙi za a mutuwar kasko sai sauri ya suri lumanu suka sama suka zama tauraruwa mai jela guda biyu suka ɓace daga sannan kura ta lafa sarki hudes ya miƙe da kyar jiri na ya je inda jarumi Hubairu ke kwance yana faman numfarfaki da kyar ya tashe shi zaune a lokacin da wasu hadimai suka rugo da gudu suka kwashe su gaba ɗaya aka shigar da su cikin wani ɗaki aka shiga musu magani ana tofa wasu addu'o'i a jikinsu sauran dakarar da basu hallaka ba suka shiga aikin kwashe gawar waki suna binnewa sarki hudas da jarumi ubairu ba su dawo cikin hayyacinsu ba sai kashe gari da hantsi a lokacin da hudas ya buɗe idanunsa ya ga ɗansa a baratul hudas zaune a gabansa cikin koshin lafiya sanda ya ga jarumin Hubaira a zaune yana jinyar raunuka jikinsa. Cikin ƙarfin hali sarki Hudes ya dubi Abaratul Hudes ya ce, "Ya kai ɗana, na umarce ka da ka hanzarta ka je gidan bokan ya Samaratu ka ɗauko gimbiya sima domin yau saura kwana biyar wa'adi ya cika. Idan ba a tashe ta ba kafin kwana biyu za ta iya halaka." Ko da jin wannan batu sai jarumi Hubairu ya yunkura cikin karfin hali ya miƙe tsaye ce, "Lalle ku da ni za a yi wannan tafiya." sarki hujja zai ce a'a ka yi haƙuri ka zauna domin raunukan jikinka su warke yin tafiyarka haka ba karamin ganganci ba ne ka yi sani cewa kamar yadda muke yin jinyar nan haka su masu lukmanu za su amma na san cewa duk da haka za su tura wakilan su je su ɗauko gimbi asima kaga idan kuka haɗu da su komai na iya faruwa yayin da jarumin hubairu ya ji haka sai ya ce ya kai wannan sarki mai adalci kai sani cewa zuciyar musulmi ta fi zuciyar kafiri ƙarfin imani da rungumar kaddara da kuma ƙarfafa samun nasara bisa wannan dalili ne muka gagarin sul umanu a fafatawar da muka yi da suja abinda nake so da kai kawai ka ba mu gudunmuwar sojoji sai mana rakiya da yarda Allah za mu dawo cikin nasara kuma cikin koshin lafiya a kan lokaci kai sani cewa da da mutuwa duk na Allah ne ko ina nan gaban ka idan na ya cika sai na tafi sa'ad da jarumi hubairu ya zo na azancansa sai jikin sarki zai sai nan take ya aminta da batunsa kuma ya haɗa su da dakaru dubu goma waɗanda suka rage daga cikin dubu arba'in nan ragowar talatin duk shamhur ya halaka su ba tare da bata lokaci ba aljani a baratu hudais ya ɗauki jarumi hubairu ya tashi da shi sama dakaru dubu goma suka take musu baya cikin abin da bai wuce daƙiƙa bi ba suka luluka cikin sararin samaniya suka ɓace cikin gajimare wannan shine abin da ya faru tsakanin su bokashin muru da su jihar mai ubairu yayin da aka gwamza mummunan yaƙi a birnin khartoum inda sarki hudes ke mulki al'amuran su jafar kuwa lokacin da iskar nan ta zuke su zuwa cikin kundin tsatsuba sai kawai suka tsinci kansu a cikin wani tafkeken tsibiri wanda babu komai a cikinsa face turbaya ya hangen mutum fili ne fetal babu gida gaba babu gida baya ba bishiyoyi duwatsu ko ƙoramai kai ku ciyawa guda ɗaya babu a tsibirin nan fa Jafar ya lesa da gurzum suka dubi juna kowa idan sai rai da fata nan take suka ji yunwa da kishirwa sun kama su dan haka sai suka tashi suka rausa cikin tsibirin suka tafiya amma ba su ga komai ba sai da suka shafe suna tafiya cikin mugun hali suka gaji likis ya na suna tafi suna layi tamkar yan giya saboda tsananin gajiya da kuma tsananin yunwa da kishowa saboda wannan takaici da suke ciki da wahala kowannen su ya bushe suka faɗi ƙasa suna numfashi sama-sama kamar ransu zai fita a daidai wannan lokaci da hadari ya gangamo aka fara wata irin iska mai ƙarfi tamkar za ta kwashe su ta sama da su haka kuwa aka dinga zabga tsawa da walƙiya mai firgitarwa duk da faruwa hakan sai farin ciki ya kama su jafaru don sun san cewa da zarar ruwan sama ya sauka za su huta da wannan azababbe kishirwa wadda ta addabe su sai da suka shafe daƙiƙa ɗari a haka sannan suka ga gajimaren da ke sararin sama ya zama baki kirin kawai sai aka tsinke da ruwan tafasasshiyar dalma nan take fata jikinsu ta narke gaba ɗaya ta haɗe da wannan ruwan dalma ruwan dalman nan ya ta gudu yana bin kwararo kwararo har sai da ya riske wani tafki mai tsananin sanyi ko da tafasasshen dalman nan ta shiga cikin tafkin nan na ruwan sanyi sai sassan jikinsu ya rinka haɗewa da kaɗan-kaɗan har ya gama haɗuwa ruhin jikinsu ya dawo sai ga su tsamo-tsamo a cikin tafkin suna karkarwa ɗari kamar kacin kyar sake narkewa don tsananin tsoro ba zato ba tsammani kuma sai ga wani gabjejen tsuntsu ya bayyana a saman su tsuntsun ya shiga kai musu bara yana son ya sure su nan fa suka ruga waje daga cikin tafkin suka rarrabu dan neman makoya cikin tsananin zafin nama gabjejin tsuntsunye kasa kasa ya sure su ɗaya bayan ɗaya ya sake cilla su sama cikin sararin samaniya nan fa aka yi ta sama da su tamkar za a kai su ƙarshen sammai suna ta ihu da kururuwa ba zato kuma sai suka ga an watsu su cikin duniyar su ta cikin kundin tsatsuba aka zubar da su a gaban kundin shafi na takwas ne a bude kamar yadda suka taɓa suka bayyana kowannen sai dubi jikinsa ya ga inda faratan tsuntsun nan ya kakkarce shi cikin takaici suka fashi duka daga can sai Jafar ya ce wai shin ina mutuwa ta tafi ne ta manta da ko da jin wannan batu sai Elisa ta tuntsire da dariya ta ce yauwa maganin mai karambani kenan tun kana jariri kake buruntu da ta ta'adi har ka fara girma kullum iyayenka na fama da kai suna barbari amma da yake kunnen kashi ne da kai baka jin maganar su yau ga sakamakon karambani ka gani yanzu inda za mu samu kukuta daga sharrin wannan littafin za ka sake yin karambani kuwa jafar ya yaƙi ya ce kwarai kuwa kuma na tabbatar muke da cewa kundin zan sake buɗewa ko zan mutu sai na karanta shafin karshe na ga tikatiki bulzum ya harari jafar ya ce kai dai inda maye ne da yanzu ka cinye komai da kuwa. ni ban taɓa ganin bil'adama mai naci kamar kamar jafar ya dubi gulzum ya ce kai kuma ban taba ganin aljani mai raki da tsoro kamar ka ba gulzum ya kururuwa ya tasan ma jafaru shi ma jafaru sai kururuwar ya tasan masa kai ka ce da gaske za a iya yin wani abu Yalisa ta daka tsalle ta shiga tsakaninsu ta ce ba na son shirmin banza da obi wai shin yaushe ne za ku yi hankali da masifar da ke gaban mu za mu ji ko da raba ku faɗa idan shi jafar yaro ne kai kuma ba haba gulzum ya kamata ka shiga taitayinka ka sani cewa tiran gini tiran zane kuma sai bango ya tsage ka dangare yake samu wurin shiga gulzum ya ci ya tsaye ya shugabata kin yi gaskiya amma ki sani cewa albarkacin kaza ka dangare ke shan ruwan kasko ba dan haka ba da tuni yanzu wani ya dade a barzo kafin Jafar ya ƙara cewa wani abu tuni shafin kundin tsatsuba ya buɗe kansa zuwa na tara sai ga hoton wani gari ya bayyana a saman hoton an yi rubutu take wata siririyar murya ta fara karanta rubutun kamar haka wannan gari gari ne na wasifa da bala'i an samar da shi kimanin shekaru dubu baya mai sauraro shigo ciki ka sha kallo ko da muryar nan ta zo nan a karatunta sai iskar kundin tsatsuba ta zuke jafaru ya lisa da gulzum suka zama yan muni-muni suka fada ciki kawai sai tsintar kansu suka yi a cikin wani gari wanda gidajensa an yi su ne da duwatsu bisa tsaunuka gaba ɗayan mutanen garin wadanni ne babu wanda tsawonsa ya kai na waje kudaru kuma duk kamanninsu ɗaya tamkar 'ya'yan mutum guda uwa ɗaya uba ɗaya adadinsu ya kai miliyan hudu mazansu da matansa haka suke bambancin matan da mazan shine suna da mama da dogon gashi kowa ka gani a cikin su na sanye da hula malafa wadda aka kera da karfe kuma ba su da wani makami wanda ya wuce wata irin zunguriyar sanda itace ko da ganin su Jafaru sai waɗannan mutane suka kewaye su suna zungurin zungurinsa da sandunan su kamar masu shuna kare nama al'amarin da ya fusata gulzin kenan ya dubi Elisa ya ce dubi waɗansu banzayen guntayen mutane masu renin tsiya wai mu suke wulakanci haka na rantsi da gemun babana ni kaɗai zan iya tafasa su kawai sai gulzum ya yunkura ya kai wa ɗaya daga cikin su duka ko sai ji kamar ya daki dutse bai san san da ya riƙe hannunsa bai kwale gaba ɗaya mutanen suka kyalkyale masa da dariya wanda ya fi kowannen su kankanta ya rugo ya suru gulzum ya damfara shi da ƙasa tamkar ya suru buhun auduga nan fa ya ta ɗauka gulzum yana kayarwa ƴan uwansu suna ce masa jinjina yayin da gulzum ya ji zafin kaya masa yawa sai fara kuka yana tuba Jafar da lisa kuwa ba su san sa'ar da dariya ta suka ce musu ba Jafar ya dube ni sai cikin ga irin ta ko. Ashe ni na banin na hankali ne da tsafta. In banda wauta irin ta aljani kawai dan kaga mutane yan guyan guyan sai ka raina su. Ai kowa ka gani da irin baiwarsa. Elisa ta ce kwarai kuwa magana ka gaskiya ce. Kwatsam sai ga wata mace tsohuwa tukub irin waɗannan mutanen ce ta iso. Kanta fari fat da furfura da kyar take iya daga sawayenta tana tafiya cikin dogara sandarta. Da zuwa sai ta daga sandarta sama kowa ya tsaya cak wanda yake kayar da gulzum ya soke shi a hankali tsohuwar ta dubi jafaru ya lisa da gulzum ta musu kallon tsaf sannan ta ce marhamun da ku waɗannan baki ku biyo ni zuwa gidana kawai sai ta juya ta nufi kan wani tsauni gaba ɗayan mutanen suka dare aka bai wasu jafar hanya su ka suka bi tsohuwar na a baya har kan tsauni inda suka iske wata babbar fada wadda aka gina ta da zunzurutun dutsen wuta zalla gini ne mai tso da faɗi Jafar Yalisa da Gulzum suka buɗe baki suna kallon ginin cikin tsananin mamaki. Gulzum ya ce kai abin al'ajabi baya karewa. Yaya aka yi gunta mutanen nan suka iya gina gida mai tsawo haka? Ko da jin wannan batu sai Jafar ya ce ba yi mamakin yadda su ya rinka faɗa ka da ƙasa ba. Sai da suka yi wannan ginin. Gulzum na jin haka sai ke fuska ya shiru bai ƙara magana ba. Kai tsaye tsohon nan ta wuce da su Jafaru har cikin tsakiyar fada. Tun daga waje suka ga dakaru sahu-sahu a tsaye har cikin fadar da zuwa sai tsohon da ta taka wata matattakala guda bakwai ta isa kan wata karagar karfe ta zauna su kusa jafaru sai aka kama su aka zaunar da su a ƙasa gaban karagar kamar an gurfanar da masu laifi a gaban alƙai bayan an zaunar da su kuma sai aka kawo musu nonon akuya a cikin akushin dutse aka ba su kowa ya kurba sannan take suka ji babu sauran yunwa da kishirwa a tare da su tsohuwar nan ta sake duban su ta bushe da dariya ta ce ya ku waɗannan baƙi hakika ba ku zo nan ba sai da kuka fita cikin wani mugun tsibiri wanda babu komai a cikinsa sai turbaya tabbas kun sha azabar yunwa da kishirwa a cikinsa kuma kun sha azabar tafasasshen dalma ko da jin haka sai Jafar ya ce kware kuwa aka zancen keke ya ke wannan tsohuwa mai adalci tsohuwar ta dubi Jafar ta murmushi sannan ta ci gaba da cewa ku sani cewa masifar da kuka gani a wancan tsibiri ba komai bace akan wanda ke addaban mu a nan garin ko da jin wannan batu sai cikin Jafar lisa da Gulzum suka duruwa tsoro ya baibaye su tsohuwa ta ce ni sunana Ummul Gulum gaba ɗayan mutanen garin nan ƴaƴana ne ni ce na haife su yau shekara ta dubu arba'in a duk bayan shekara dubu goma ina haihuwar ƴaƴa miliyan ɗaya a halin yanzu ina da ƴaƴa miliyan hudu ko ɗaya daga cikinsu bai ta mutuwa ba a can ƙarshen garin nan mun gina wata doguwar ganuwa ta ƙarfe mai tsawon kamu dubu saba'in wadda ta raba mu da wasu guntayen dodanni masu tsawon kamu guda guda waɗannan dodanni suna nan suna ƙoƙarin haurowa cikin wannan gari namu don su zo su cinye su cinye duwatsun garin nan su cinye bishiyoyi kai a taƙaice dai ba za su bar komai ba a garin nan ku yi sani cewa ƙarfe ne kaɗai abin da ba sa iya ci shi sa ma suka kasa cinye ganuwar da ke tsakaninmu da su kullum ɗaya na hawa kan ɗaya su yi tsiri su kai ƙarshen ganuwar amma da zarar na ƙarshe ya hau sai na wani sai rinjaye sauran su rikito ƙasa gaba ɗaya dole sukan haƙura sai kashe gari su sauya tsari sai ya zama na ƙarshe ya dawo na biyun ƙarshe wata goben ma ya zama na ukun ƙarshe haka suke ta ta yi haka ake ta yi tsawon kwanaki zan saura kwana bakwai wannan na ƙarshen ya zama na farko a ran da ya zama na farko tabbas za su samu damar shigowa garin nan gaba ɗayansu su cinye mu har ku nan sai sun cinye ku wannan ita ce babban masifar da muke ciki sa'ad da umul gulum ta zo na azancanta sai su jafaru suka dubi junansu suka ciro kuma cikin damuwa jafar ya sake duban gulum ya ce shin kai yanzu babu wata dabara da zamu iya halaka dodannin nan ko da jin wannan tambaya sai gulum ya daka jafar harara ya ce wannan kuma wace irin tambayar banza ce mutanen nan fa sun fi ni karfi amma sun rasa yadda za su yi da dodannin nan sai ne zan iya sanin yadda zan gama da su cikin fushi Jabar ya ce to shikenan ni na da dabara akwai abin da zan yi na ka karshen matsalan nan wanda lokaci ne dodannin ke kokarin hauro ganuwa ummul gulum ta ce kullum da asuba kenan gobe da asuba ku kai mu can inda ganuwar take za ku sha mamaki haka ko aka yi da asusuba ummul gulum da jama'a ta gaba ɗaya suka yi wasu Jabar jagora zuwa inda wannan ganuwar karfe take wanda suka isa gaban ganuwar sai jahor ya ce a san yadda aka yi aka ɗora shi a can saman ganuwar da jin haka sai mamaki ya kama ummul gulum ta ce kai yaro wannan kuma wace irin dabara ce shin ba ka tsoron cewa idan aka ɗora ka akan saman ganuwar dodannin za su iya cafke ka su cinye jafar ya murmushi ce kar ki damu da abin da zai sami ku dai ku zuba ido kawai ku sha kallo nan take jama'ar ummul gulum suka fara tsira kansu ɗaya kan ɗaya har suka kai daidai ƙarshen ganuwar sannan na farko ya ɗauki jabar ya miƙa na biyu shi ma na biyun ya miƙa na uku da haka da haka sai da na ƙarshe karɓi jafaru ya ɗora shi bisa ganuwar take jafar ya gado da nan nan su ma suna tsira kansu saura dodo uku tsawon sai kai ƙarshen ganuwar dama tun a daren jiya jafar ya tanadi wata doguwar igiya kawai sai fito da igiyar nan cikin gaggawa ya ɗaura ta a jikin ganuwar sannan ya cilla ta ƙasa wajen dodannin ya ce ku mayu ku daina wahalar da kanku ku kama igiyar nan ku hauro ku cinye mu gaba ɗaya kowa ya huta da fargaba ai ko da jin wannan batu sai ummul gulum da jama'ar ta suka rusa ihu suka juya da baya a guje suna ifaje ifaje tuni Elisa da Gulzum ma sun take musu baya shi ko Jafar sai da ya ga dodannin nan sun kama igiyar sun nufo kansa gadangaran sannan ya tsalle duro kasa sai da ya tafiyar dakika ɗari uku a sama sannan kafafunsa suka taɓa ƙasa ba tare da wani abu ya same shi ba ko da ya ga ya gari lafiya sai ya cika wandonsa da iska ya bi bayan sai ya nisa nan fa aka kasa tsere tsakanin dodanni da jama'a gari gurzum na gudu yana waige waige ya dubi ya lisa ya ce amma dai jabari ya cika wawa mahaukaci in ban da wanda ya zo wa wake kawo nesa kusa haka kawai lokacin mutum mu bai ba ka janyo shi da karfin tsiya Yalisa ta ce tabbas ni ma yau na yarda cewa Jafar mahaukaci ne. Cikin kankanin lokaci Jafar ya zo ya wuce Elisa da Gulzum sannan ya wuce Ummul Gulum da jama'a ta gaba ɗaya. Cikin tsananin gudu kamar an harba kibiya. Ko daga nan haka sai Gulzum ya ce haba gaskiya ba ashe dan banzancin ya san cewa ya fi kowa gudu shi ya sa ya ballo mana wannan bala'i. Yalisa ta ce rabu da shi in ya gudu ma ina zai je babu makoya. nan da nan dodanni suka kore kowa gudu suka rinka suran mutane suna lankwamewa cikin rabin sa'a suka cinye gaba ɗayan mutanen garin amma ba su taɓa Elisa Gulzum da Jafar ba amma sai suka kama su suka ɗaɗɗaure su da igiyar nan wanda Jafar ya jefa musu sannan suka hau gidajen garin da ci bayan sun gama da su sai suka cinye bishiyoyi da sauran duwatsu ya zama na gaba ɗaya garin ya zama fili fetal sannan ne dodannin suka haɗe su duka a waje guda suka zama katon dodo guda ɗaya carab dodon ya sura su jafar ya wangame bakinsa ya jefa su ciki ya haɗe sai gane suka yi an watso su duniya ta cikin kundin ba cikin tsananin jigata kuma har yanzu ba su daina hakin gudun nan ba da suka yi kulzum ya dubi jafar ya ce gaishe ka uban karambani sarkin mahaukata ba dan dabarar ka ba da har yanzu muna can cikin fargaba Jafar ya bushe da dariya sannan ya dubi Elisa ya ce ki kuma me kika ce? Elisa ta ce abin da kai daidai ne amma ka sani cewa ba kullum ake kwana a gada ba. Idan wata ran an ji daɗi wata rana wahala za ka daina saurin yi mana ganganci irin wannan ji ko. Jafar ya ce wai shin ku yanzu me kuke tsoro ne? Wahala dai in ana sabo da ita mun riga mun yi. Babu irin azabar da mun sha ba sai ta fita rai kawai. Gulzum ya ce ƙarya kake ran namu sau nawa yana fita yana dawa. kai dai kawai ka ce har yanzu ba mu mutu ba amma ai mun ga mutuwan ma daukan mu ne kawai bace ba kafin wani daga cikin sai kara magana tuni Lisa ta kai hannu ta buɗe shafi na goma daga cikin kundin tsatsuma nan take suka yi arba da hoton wani katon dutse a saman dutsen an yi rubutu kamar haka wannan dutse dutse ne na ruwan masifa da bala'i an halicce shi sama da shekaru dubu baya mai sauraro shigo cikin wannan nahiya ka sha kallo ko da Elisa ta gama karanta wannan jawabi sai siririyar iska mai tsananin karfi ta fito daga cikin kundin tsatsuba ta zuke su suka fada ciki kawai sai suka tsinci kansa a cikin tsakiyar wani gari mai yalwar ƙasa Gabaɗayan mutanen garin sun taru a gonakinsu suna noma mazansu da matansu yara da manya duk inda su jafara suka gifta sai a tsaya da aiki a ta kallon su suka wasu ce kowa kalaba suka ci gaba da tafiya har suka iso kofar wani babban gida da zuwa sai wani dogon mutum sanye da rigar fatar damusa ya fito daga cikin murna ya ce lale da manyan baki hakika kun kasance masu tsawon kwana ba dan haka ba da tuni kun hallaka a birnin wadanni cikin mamaki jabar ya dubi mutumin ya ce ya aka kasancewa mun je birnin wadanni dogon mutumin ya ce ba ma amsa tambaya anan sai dai mai bayani kada ku yi min tambaya bisa al'amari na da al'amarin jama'ata in kuma kuka yi abin da ya same ku ko kuka wa kanku kamar yadda kuka gani kowa manomi ne a nan garin kasancewar muna da albarkar ƙasa duk abin da muka shuka a yini guda yake fitowa ya girma har ya nuna a tsinka yi amfani da shi ko nan ya zama attajiri domin muna kai amfanin gonan mu zuwa wasu ƙasashen mu siyar bayan kowane mako guda ba mu abin da ke damun mu face matsala guda matsalar ko ita ce a can bayan gari akwai wani katon dutse wanda wuta ke ruruwa a karkashinsa har tsawon shekara guda yayin da shekara ta cika sai wannan dutse bindiga ya narke tafasasshen ruwan dutsen ne zai kwararo zuwa cikin gari ya narkar da gonakinmu gidajenmu da mukanmu kai ko da karfe ne fado cikin tafasasshen dutsen nan sai dai kaga ya zama ruwa yayin da wannan dutse ya kwararo cikin gari sai kaga jama'a na gudu yana biye da su a guje idan aka sa'a mutum goma kacal ne suke tsira da rayukansu amma su ma sai sun isa kan wata gada itace da ke can ƙarshen gari wannan gada ita kaɗai ce ta tafasasshen ruwan bayanar narkarwa ku yi sani cewa daga nan cikin gari zuwa inda wannan gada take tafiya ce ta sa'o'i biyar kuma ba a iya zuwa wajen dole sai a ranar da tafasasshen dutsen ya fantsamo cikin gari da zarar tafasasshen dutsen ya gama narkar da garin sai ya tattare ya koma inda ya fito wato cikin wancan dutsen na bayan gari kalilan ɗin jama'ar da suka tsira da rayukansu ne za su sake komawa wannan gari su sake haihuwa ku sani cewa yau saura kwana bakwai kacal wannan tafasasshen ruwan ya gangaro zuwa cikin garin nan shin kuna da wata dabara da za ku iya tsirar da mu har jafar ya buɗe baki zai magana sai gulzum ya ce rufe mana baki kada kai mana hauka kamar yadda kai mana a garin wadanni yalisa ta dubi fatahil iwat ta ce idan muna da dabara za mu sanar da ku kafin lokacin yayi fatahul iwat ya yi murmushi ya ce shi kenan, yanzu sai ku biyo ni zuwa cikin gidana domin ku huta nan take wuce gaba suka bi shi a baya har zuwa cikin gidan gida ne mai tsananin kyawu wanda aka kawata shi da shimfiɗu kujeru da kayan alati iri-iri a tsakiyar wani tangame man falo fatahul iwaje ajiye su jafaru suka zazzona bisa wasu kujeru na alfarma suka hau kalle-kalle tamkar mutumin daji ya shigo birni fatahul iwad ya shige cikin wani ɗaki sannan ya fito tare da wata zabgegiyar kyakkyawar yarinya wacce shekarunta ba za su haura na yalisa ba yarinya kyawunta ya ninka na yalisa sau uku ya kamo hannunta suka isa kan wata babbar kujera suka zauna tare a daidai wannan lokacin ne wata kuyanga ta kawo su jafar abinci da abin sha tun sa'ar da jafar ya ga wannan yarinya ya imo ce ya ta kallanta da zarar sun haɗa ido sai ta yi masa murmushi ta kau da fuska yayin da lisa ta lura da abin da ke faruwa sai kishi ya turnike ta ta kama hararar jafaru amma shi bai san ba tana yi ba fatahul iwat ya dubi su jafar ya ce wannan yata ce ta cikina sunanta mashirila a duniya babu abin da nake so sama da ita amma kuma tabbas mutuwa za ta raba mu na yi mafarki cewa zan hallaka ne ranar da tafasasshen dutse ya kwararo cikin garin nan ita kuma za ta kubuta ya ku waɗannan baƙi ga amana ta na ba idan har kuma kun kubuta daga sharrin tafasasshen dutsen na son ku tafi da 'yata zuwa taku duniya domin ta ci gaba da sabon rayuwa a can ta huta da fargabar tafasashen dutse Ku sani cewa mahaifiyarta ta rasu a masifar bara ta tafasashen wannan dutse lokacin da fatahul iwad ya zo na azancensa sai elisa ta ta ce ya kai wannan sarki kai sani cewa inda ka san masifar da muke ciki da baka ce mu tafi tare da yarka ba muna cikin wani bala'i wanda ya ninka naku so dubu ko da jin haka sai fatahul iwad ya ce ai na san bala'in da kuke ciki yanzu haka kuna karanta kundin tsatsuba ne kuma kuna cikin shafi na goma inda hoton mugun dutsen nan yake ya ke wannan yarinya ki sani cewa ku ta kuma sifan mai karewa ce yayin da kuka gama karanta shafin karshe na kundin tsatsuba ku ta mu musifar na har abada wannan dutse ba zai taɓa gushewa ba na da ku tafi tare da yata duk wahalar da za ku sha ku sha tare da ita buri na ta tsira da rayuwarta a cikin irin taku duniyar don haka ga ta nan gare ku daga yau kin zama kawarta ina fatan za ki riƙe ta amana sa'ad da fatahul iwa ya zo na sa sai jikin ya lese ya sanyi ta kasa cewa komai shi ko jafaru sai murna ta kama shi saboda jin cewa zai kasance tare da mashirila zuwa dogon lokaci daga wannan rana mashirila da yalisa suka zamo ƙawayen juna suka saba sosai yalisa ta zuba idanu akan jafaru ta hana shi sakat domin bai samu damar nuna masharila soyayya ba duk inda masharila ta sa kafarta yalisa za ta sata ta ko kwanciyar bacci a gado ɗaya suke yi daidai da rana ɗaya Yalisa bata taɓa barin Jafar ya kaɗe ta da mashirila ba har kwanaki bakwai suka cika. A ranar da mugun dutse zai bindiga ne Fatahul Iwad ya ban kwana da mashirila yana kuka tana kuka ya kama hannunta ya miƙa ga Jafar ya ce ga ‘yata nan a hannunka kai ne uban wannan tafiya da za ku yi domin kai ne asalinta kuma kai ne sanadiyarta daga nan zuwa shekaru ashirin da za ku yi a cikin kundin tsatsuba ka kula da ita ka tsare mutuncinta bayan kun kammala karatun kundin tsatsuba ka zaɓa mata miji na gari ko da fatahalal iwat ya zo na azancansa sai kama hannun jafar ya haɗa da na masharila yana mai zub da hawaye sannan ya juya ya koma cikin gidansa su cikin gidan ke da wuya aka ji wani irin rugugi ya cika garin gaba ɗaya ashe karar fashewar mugun dutse ne kawai sai aka ga tafasasshen dutse ya kwararo ya shigo cikin gari da gudu kamar an buɗe igiyar teku habawa nan fa jama'a da dabbobi suka fara guje-guje da koke-koke kowa na kokarin tsira da rayuwarsa Jafar ya rike hannun masharila da kyau ya ja ta suka ruga da gudu zuwa ƙarshen gari shi ma gulzum ya rike hannun yalisa suka farfala duk irin gudun da jama'a ke sai ya zamo na banza domin ku gudun tafasashen dutsen ya fi nasu sai dai kawai ka ga ya sha kansu take sun narki cikin kankanin lokaci ta fasashen dutsen nan ya gama narkar da komai na garin baci wasu mutane goma da kuma su jafar su har yanzu gudu suke yi ta fasashen dutsen yana biye da su tamkar an kasa tsere tsakanin kyanwa da bera tun su jafar na yan gudu iya karfin su har suka fara sarewa suna faduwa masharila ce ta fara zamewa ta fada kasa tana haki ko daga nan haka sai Jafar ya sure ta ya azata a kafadar sai ci gaba da gudu ita ma nisa haka ta faɗi gulzum ya ɗauke ta ragowar mutane goma nan su ma sun kasance mataye da su. sai dai kaga miji ya saba matarsa a kafaɗe yana gudu ya sa sai da ya rage saura taku ɗaya rak tafasasshen dutsen nan ya samu su Jafar da mutanen nan goma sannan ƙafafunsa suka dare kan gadan nan ta ice nan fa suka zube akan gadar suna ta faman su zai fita a gaban idanunsa tafasashen dutsen nan ya tattare kansa ya bi kwararo-kwararo ya koma inda ya fito kai ka ce wani abu mai kama da ruwa bai taɓa malale garin ba nan take Shirila ta miƙe tsaye ta kama hannun jafaru sannan ta ce da shi ya kama hannun elisa ita kuma elisa ta kama hannun Gulsu. ba tare da wata gardama ba su kai haka a lokaci guda suka ruga gaba ɗinsu zuwa ƙarshen gata kawai sai gani suka yi an ɗauke su an yi sama da su zuwa ƙololuwar sama sannan aka watso su zuwa tasu duniyar ta cikin kundin sasuwa wanda suka bayyana gaban kundin rufe ta da duka kuma ta yi nadamar karɓar masharila a matsayin ƙawa wannan shine abin da ya faru da su jafaru bayan sun karanta shafi na goma daga cikin shafi dubu na kundin tsatsuwa Al'amuran sun markahul sabus kwa bayan aljanni rabna kawo ya tafi ya bar su a cikin kejin tsafi akan wannan dutse da ke bayan garin misra sai gaba ɗayansu suka cika da bakin ciki markabul sabus ya dubi ta ya fashe da kuka ya ce yake ummi na yanzu shi kenan duk burina na duniya ya kare yanzu ina amfanin karfin sirrinku ku gaba ɗaya